PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita Tali Pocong 2 saka tinemune layone mister X. Warga dusun kono bali tentrem kaya-kaya wis padha nglalekake kedadian mau. Yen sadurunge wong-wong lanang kang kopi ana warunge Mbah Pujo padha umbyek ngrembug bak tinemune Kunarpo. Saiki wis arang kadeng ana warga sing marung. kejaba wis ora ana meneh sing dirembuk uga ketambahan saben bakdo doisak mesti udan ngecipir nganti suwengi atas Pancen mongsoni wis ngancik rendeng. Mula pedunung kang manggon ana dusun cilik mau bubar magrib luwe, seneng jintelana ngomah. mula wis pirang-pirang dina iki warunge Mbah Ujo sepi. Wengi kuwi sanajan udane isih ngreceh, katon ana regemenging pawongan kang mlaku mindik-mindik. Banjur mak bleper. Pawongan kuwi mencoloti kalenan kang mapan sak wetane kuburan. Sajaira gemengi pawongan kuwi wis apal karo obat-obete dalan kang dituju. Kawistara lakune rancak lan sedhela wae wis tekan papan kang dituju, yaiku kuburan. Saka kumilate tatit, pawongan nyolo wadi mau katon nyedhaki kuburane Mr. X. Kang urukan lemai isih katon anyar. Pawongan iku banjur wiwit tumandang dukiri undukan lemah nganggo skop kang wis dicangking. Sedelo-sedelo anggonin duduk mandek. Tangani serikutan ngelapi banyu dan kang bola-boli nampak raine. Sentolo batu telu dipanjer kanggo Nyolok lemah sing didudah. Karono kahanane peteng dedet. Ketambahan praupane katutupan topeng koyo ninja. Mula belegere wong lanang kang sajak nyeleneh kuwi ora bisa disumurupi. kejaba dedek piadeki sing sedengan lere dhuwur ora endek banget ya ora <laughs> jaluk sing mlangkring ana sak ndure wit sembojo ngreng mecah sepining wengi dadekake kahanan wengi kuwi tansaya sepilan tintri asu baung raung-raung ning kaduan ora let kuburan kadudah lan kabuka hananging sak durunge nyopot tali pocong jebul ana wedon kang dhuwure ra karu-karuan Dedek wong iku sajake nanging wis diniati dikajati wedon kuwi banjur diantem lemah cap ilang sak kewan-kewan wengi sajake mangerteni kedadian wengi iki. Mula suarane ngayu warane ngendi-endi. Ha ha ha ha ha ha e pedunung kang manggono ana sacedhake kuburan kuwi geger. Jalaran mrangguli kuburane Mr. X dadal mentas didudah isine. Dening warga kuno kedadian iku banjur dilaporake marang pamong desa. Lan esuk kuwi areal kuburan wis dikebaki dening warga kang padha kepingin nyatakake sakwise krungu kabar getok tular yen kuburane Mr. X didudah wong. Wow. Ora keri bayan Heru sarta polisi cacah loro melu jlimeti kuburan Mr. X. Mbok menawa ana barang bukti sing bisa kanggo minyak kedadian iku. Nanging polisi ora nemokake barang bukti sio. Ya mung tilas tracak sandal kang tinemu ing areal kuburan kono. Nuduhake menawa tracak mau parane mengetan lan banjur ilang sakwise kepalang kalen. Sawise diteliti jebul pawongan kang dudah kuburane Mr. X mau mung njupuk tali pocongé. Saperangan warga nduga menawa pawongan kang nyolong tali pocong mau dienggo sarana golek pesugihan. Polisi banjur merintah pamong desa supaya kuburan sing mlaho iku diuruk meneh sakwise papriksan dirasa cukup. Warunge Mbah Pujo saiki rame meneh. Akeh warga sing wiwit gelem metu bengi saploke Prastawa, kuburane mister X dibongkar. Wong sarta tali poconge dijupuk. Sing padha andhok duwe panduga menawa sing wani tumindak mau mung wong sing ngerti tekliwere klenik sarta duwe kekendelan kang lumayan. Buktine pawongan mau wani moro ijen menyang kuburan kolone tengah wengi sarta ngepasi udan ngreceh. Kaya padatan sing andhok ing warung mau klebu surat giman lan kromo. Senajan mung tuku wedang kopi sak cangkir nanging anggone ngobrol kena diarani nganti ngobongake dingklike warung. Lah piye wong tilas bokonge panas mergo kesuwen gone lungguh. Mengko yen kecekel pawongan sing kumawani nyolong tali pocong mau diarak ning lapangan wae, karep dadi tontonan ya. Wuse giman mangkono. Wong sak warung ora ana sing saulu marang ucape giman, kalebu surat sing katon depipis ungguh ana lincak njaba. Nadyan ora tumanggap nanging kawistara wong-wong ing warung mau sarujuk karo kekarapane giman. Esuk e omahe kami tuwa supar katekan dayoh. Ana sak ngarepe tetuwane kampung dayoh lanang kuwi katon wedi. Cahyane pucet. Sedelo-sedelo ngelapi keringete meruntus. Gunemane gretelan. Nganti kami tuwa sing kondang sabar mau nyutawa supaya diombe dhisik dening tamune. Yah, ombenen dhisik. Tatanen atimu aja wedi mengko masalahmu tak bantu. pangari-ari supar kebak kawibawan. Banyu towo ing gelas dilonggo sepisan amblas. Boko sedidik tamu sing maune katon kamai weden dadi rodo sare. Ku, ku, ku, kulo ajre pak. Cerita no, bapo sing jalari kue kami weden wi mau. Sepasar niki pendak wanci dalu kados wonten tiang ingkang undang-undang nami kulo saking jawi griyo pak. anai sauger kula padosi kok mboten wonten sinten-sinten, Pak. Terus nek miturut pamawasmu sapa sing kira-kira celuk jenengmu mau? Apa kancamu sing niat beda? Kula mboten saged niteni Pak Wo. Nanging kula kinten segi sebab suwanten mau nyuwun supados tali pocongipun dipun wangsulaken, Pak. Dek atine kami tuan ratap. Dheweke kelingan marang prastowo dibongkari kuburan Mr. X. dening pawongan kang inggo sprene durung diweruhi. Pawongan sing bongkar kubur mau uga njupuk taline pocong. Wis saiki beresa wae. Harso wae apa kuwe sing tenane ndudah sarta njupuk tali pocong kuburane Mister Ik mau. Daya sing ora liya krama mau mung dinglo alon-alon dheweke tumenga karo ngucap. Pancen kula ingkang mendhet tali pocongipun Pak Wo. Hah? Edan kowe mau? pamituwa supar kaget. Ora ngira menawa krama sing sesuwene iki katon lugu mau duwe tumindak kang ora kalebu ing nalar. Niating manah pingin ngentas panandhang iki sang kula pakwa. Kula pun jeleh dados tiang melarat. Sameneika kula pasrah dhateng panjenengan pakwa. Tangise krama ambrol nggetuni tumindake. Wis, ora sah kok tangisi utawa kok getuni. Saiki sing baku kepriyam prihawakmu luar soko ridu mau. Lan aku pengin takon kepriye mulo bukane awakmu tumindak bongkar kuburan mau. Ijen opo karo kanca? Namung kula piyambak Pak Wo. Kami tuwa supar bingung. Terus opo kang kudu ditindakake marang Rama? Umpama diwenehi sanksi njur hukumane opo? Kula suwon perkawis menika pun ngantos kepiring wargu sipun Pak Wo. kula ajrih menawi diharapmu bentisa pakwa supar ora bisa kumecap njur keputusan apa sing arep dijupuk awit krama munuh kalebu warga sing lugu sarta ora nate tumindak ala ing disoni katambahan krama wis ngakoni kaluputane sarta kahanan panguripane keluargane pancen kalebu keluarga miskin ya mengko tak pikire apa bujumu utawa tangga-tanggamu wis ngerti karo terkahmu mau boten wonten sing ngertos pak miturut turut ing kromo, suara celuk-celuk mau pernah kaya ana ing sak sentong. Suara iku ajegep rungu tengah wengi saenggo jalari kromo giris. Kanggo nyingkiri suara mau kromo wis rong bengi iki palah turu ana masjid lan lagi bubar subuh dheweke mulih nang omahe. Suara mau cetha suarane wong lanang kadang kala jendela kamare didodoki karo muni. Balekno tali pocongku. Balekno kali pocongku. Bukane kami tua suparan lan kromo dipungkasi. Kami tuwa suparap budidaya amrih masalah mau bisa kerampungan apik sarta ora ana kedadian kang ngrugiake siji lan sijine mligine krama. Sak bubare ngakoni keluputane krama ora nate direridu dening swara tanpa rupa mau. Kalebu surat kang sadurunge uga wis gilik tekad arep nedya njupuk tali pocong kanggo ngupadi pasugian. Katon ayem senajan niate jugar amarga wis kedisian dening krama. semene cerita jimat tali pocong bersama tim jimat. Tim jimat.